من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau litinin muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin sunna wal jama'a na garin tsagero a cikin ƙaramar hukumar rimi a najeriya don tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwaɗa littafin imamu na maliku ibn anasin a rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari uku da tisi'in da tara. da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 23 a kitabu ƙasir salati fi safari hadisi na 400 daidai kenan malam ya ce babu amalfi fi jami'i sara wannan babi ne na gama gari dangane da ayyukan da ake aikatawa a cikin sallah ma'anar wannan shi wannan babu ba a keɓe shi ga wani ɓangare daga cikin ɓangarorin sallah ba babu ne na gama gari wanda zai magana akan ayyukan da ake aikatawa a cikin sallah قال ubaidullahi ibn yahya يحيى yahya yahaya, an annafi'in an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli raka a ta- yi wa ba'daha raka'atayn wa ba'da al-maghrib raka'atayn fi baytihi wa ba'da salati salatin ishai raka'atayn wa kana la yusalli ba'da al juma'a hatta yansarifa fayarka'a raka'atayn imamu malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa nafi'u maula ibn umar an ibn umar shi kuma ya karbo daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda hmm. Okay. akwai matsala ila can ɗin ba ta da kwamfas na arabi shi ya sanya da zai yi ba yau aka bai da ta yau aka bai da ta Baraki, Bakari da biyarsa. Abin da ke ba da a yana su tafiya ko afuwar ba za ta yi na'am wannan hadisi imam malik ya karɓo sa daga nafi'u maula ibn umar an ibn umar ya karɓo daga malaminsa abdullahi ɗan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla az-zuhri raka'atayn abdullahi Dan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallan nafila raka'a biyu kamla zuhur kamin azhar wa rakataini ba'daha yana yin raka'a biyu bayan sallar azhar wa ba'dal maghrib da kuma bayan sallar maghrib raka'ataini fi baitihi amma wannan yakan yi su a gidansa wa ba'da salatil isha'i raka'ataini haka bayan sallar isha'i yana yin raka'a biyu wa kana la yusalli ba'da juma'a amma ya kasance baya yin sallar nafila bayan sallar juma'a hatta sarifa har sai ya fice daga masallaci ila baitihi ya koma gidansa fayar kawo raka'ataini sai ya raka'a biyu a gidansa in ya koma gida wannan hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda yake ba mu labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yin waɗansu salloli na nafila haɗe da salloli na farilla a waɗannan salloli na nafila su ne ake ce arrawatif, haka malamai suke ce musu ma'ana sallolin da ke raka salloli na farilla to a wannan ruwayar an nuna mana cewa manzon Allah yana yin raka'a biyu kafin ya sallah zahar? sannan yakan yi biyu bayan sallah zahar. sannan yakan yi raka'a biyu bayan sallan magrib amma fi baitihi a gidansa ma'ana sai ya fita daga masallaci ya koma gida sannan sai ya sallar nafila a biyu sai bayan sallar isha'i yana yin a biyu a ranar juma'a a sallar juma'a yana yin a biyu amma ba a masallaci ba sai ya fita ya koma gidansa Da kun wannan su ne sallolin nafilar da ake ce ma'arrawa ce hadisai sun zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wani adadi na raka'o'i ba wannan ba kamar kafin sallar azhar akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa kana la da'u arba'an qabla zuhuri zuhri manzon Allah baya barin yin sallar nafila raka'a hudu kafin azhar haka bukhari ya ruwaito wannan hadisin kaga a wannan ruwayar kuɗa aka ce a wannan ruwayar kuma biyu aka ce sannan akwai ruwaitowar da aka yi cewa wani lokaci ma bayan sallar azahar ɗin yakan yi raka'a hudu kaga bayan azhar ma wani lokaci yakan yi raka'a hudu sannan anan ba ambaci sallar la'asar ba an ruwaito cewa wani lokaci kafin yin sallar la'asar nan ma yakan yi raka'a hudu kamar yadda imamu tirmizi da Nasa'i suka roto daga Sayyidina Ali kana yusalli qabla al-asri arba'an arwaito kuma yakan yi raka'a biyu wani lokaci bayan sallar magrib an ruwaito yakan yi raka'a biyu sannan an ruwaito yakan yi sallar nafila raka'a biyu kafin sallar asuba to wannan su ne dai abubuwan da aka ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka mutum ya samu wani lokaci ya wannan wani lokaci kuma ya wannan abinda ne ba a so mutum ya watsar da su duka ya zamanto baya yin ko daya da haka waɗannan salloli na rawacin mu yi ƙoƙari mu dinga raya su kafin sallolin mu na farilla da kuma bayan mu na farilla malamai sun yi saɓani yin su a gida ko a masallaci wanne ya falala da yawan malamai suna ganin yin su a gida shi yafi falala amma ya halatta ana iya su a masallaci domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa kar ku mai da gidajenku su zama makabarta ku dinga yin sallolin nafilan ku a gida da haka an kira sallar azhar ya raka'a biyun nan a gida ko hudu sai ka taho masallaci yanzu idan ka zo masallaci ba a fara sallah ba raka ta eh, wannan ya sunanta tahiyatul masjid zakai idan an ƙara sallah azhar yi haƙuri koma gida sai ka je gida sai ka yi wannan nafila ɗin to yin su a gida ɗin shi ya fi fifiku sama da yin su a masallaci amma idan mutum ya yi su a masallaci babu laifi sallar juma'a a ranar juma'a ana yi mata sallar nafila bayan an ƙare ta amma ita a gida ake yin ta da ranar juma'a ba a yi wata sallar nafila a masallaci sai dai babu laifi idan an ƙara sallah mutum yana iya komawa gidansa sai ya wannan sallan nafila sannan sallolin nan na narawa ce malamai suna kasa su gida biyu akwai masu ƙarfi akwai wanda masu da ƙarfi na kafin la'asar ana suna cikin wanda ba su da ƙarfi sosai na azahar kafin azahar da bayan azahar sun fi su ƙarfi haka na kafin magrib kafin magrib akwai raka'a biyu malamai su ma suna sanya cikin wanda ba su kai na bayan azahar da kafin azahar karfi ba kun ga malikiya ma su suna ganin ba a yin su amma ya tabbata a hadisi ana iya sallar nafila kafin a yi sallar maghrib sannan kun ga sallar raka'atai alfajiri ta kafin asuba ta fi duka sauran karfi ita sallar isha'i wutiri da shafa'i da wutiri kun san su matsayinsu daban ba sa cikin rawatib bayan an gama sallar isha'i ana son a yi sallar nafila raka'a biyu wannan ta miƙe da sallar isha'i ce to sannan daga baya kuma mutum sai ya zo ya shafa'i da wuturinsa ko ya wuturi waɗannan salloli suna da fa'idoji ƙwarai da gaske domin su ne in an samu gibi a sallar farilla ta mutum ake ɗauka a maida su zama farilla kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka mu kokari mu dinga kulawa da su musamman iyayenmu mata da suke sallah a gida yawanci za ga sallar farilla din kawai suke to ko a gida ne za a yi sallah yana da kyau a yi su kafin a yi sallar farilla din Allah ya sa mu dace قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال atarauna ƙiblati hahuna fawallahi ma ya fa alayya kushu'uku wala ruku'uku inni la arakum min wara'i zahari imam malik ya karbo daga abiz zinat shine abdullahi ibn zakwan ani al-a'raj shi kuma ya karɓo daga malamin sa a'raj a'raj shine abdurrahman ibn Hurmus. an abi hurairata shi kuma ya karbo daga malaminsa sai na abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sai na abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a tarawna qiblati hahuna manzala ce kuna ganin inda nike kallo nan gabana kawai nike kallo abinda kuka dauka kenan sai ce fa wallahi na rantse muku da Allah ma yakfa alayya khushu'uku jin tsoron Allah ku a sallah bai boyi gare ni ba wala ruku'ukum ruku'un da kuke shi ma bai boyi gare ni ba inni la'arakum ina ganin ku min wara'i zahari ta bayana haka duk abin da kuke a bayana kar ku ga ina kallon nan ina gaban ku ina kallon gabana abin da kuke a baya ma ina ganin ku manzo Allah yake ga masa sahabbai haka ina ganin ku min wara'i zahari ina kallon ku ta baya wannan ya nuna mana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana gani ta bayansa amma abinda malamai suke cewa wannan ganin ta baya ya taƙaita a cikin sallah ne idan ana sallah to manzan Allah yana gani ta baya amma a wajen sallah to da yawan malamai suna ganin baya gani ta baya akwai malaman da suna gani ganin nan ta baya a cikin sallah ne da wajen sallah amma dai abin da ya zo a hadisi a cikin sallah yake nuna sannan ganin nan ta baya a wani hadisi manzo Allah yana sallah sai wani mutum ya yi ake shawa sai ya ce alhamdulillah sai ya kalli wannan yana sa a ce mashi ramukallah ba wanda ya ce masa da manzan Allah ya gama sallah sai ya ce wani ne ya ce alhamdulillah din nan sai aka ce wani ne a wani hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kabbara sallah ya yi ruku sai ya ji wani mutum ya taho a guje ya zo ya kabbara a baya sannan ya shigo sahu da ya sallame sai cewa ne ne ya shigo daga baya dinnan aka cewa da ne waɗannan hadisan da ire-irensu su kuma suna nuna manzan Allah bai ga waɗannan ba ko ba haka ba wannan kuma shi ya ce inni la'arakum min wara'i zahar ni na ganin ku ta baya kaga wannan ya nuna yana gani ta baya wannan kuma a zahirin su suna nuna baya gani to ya za ka hada waɗannan hadisan a haka sai wasu malamai suke cewa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kullum darajar shi kaɗaguwa take don haka an yi lokacin da baya gani ta baya din a cikin sallar ba amma da yake kullum ana ɗaga darajar shi ne har sai ya zo an kai lokacin da an ɗaga darajar shi yanzu ma yana gani a baya ɗin a cikin sallah so waɗancan hadisan kafin ya kai wannan matsayin ne wannan hadisin kuma bayan ya kai matsayin ne wannan kuma kususiya ce ta Manzon Allah shi kaɗai yake gani ta bayan ana sallah duk limaman yanzu ba su gani ta baya sai an gaya musu abin da ya faru amma shi manzan Allah yana kallon su shi yasan ya yake cewa ku kuna kallon ina kallon nan ku to ku sani duk abin da kuke ina gani gwargwadon tsoron Allah ku a cikin sallah ina gani rukun kuma ina gani kaga kenan kowa ya tsaya kyautata mun gane to wannan shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan hadisin kuma sai yake nuna cewa ana son kushu'i a cikin sallah kushu'i yana daga cin ayyukan sallah kushu'in nan kuma akwai na zuci akwai na gabbai mutum ya sallah cikin natsuwa da daidaito wajibi ne yasa za ku ga malaman fiƙi suna cewa akwai al'umani na tu da kuma mai al'itidal duka suna cikin farillan sallah da aka ba a san mutum yana sallah yana wege-wege ba a san mutum yana sallah bai cika rukunsa ba ba a san mutum yana sallah yana kamanceceniya da waɗansu dabbobi kamar mai tsatsage irin na hankaka wanda zai sujjara ya dago kuma ya sauri ya koma kamar tsugunni irin na kare an hada a cikin sallah duk wannan suna kore kushu'i ne shi yasa malamai suke ba da shawara ga duk wanda zai sallah yayi kokari ya samu wurin da zai taimaka mai wajen samun kushu'i domin akwai yadda za ka je kabbara sallah wurin ba zai baka yanayi na samun cikakken kushu'i a wurin ba kamar ana kasuwa ranar kasuwa mutum ya kabbara sallah a cikin kasuwa ta na zai samu kushu'i musamman kuma in akwai hajar shi ya baza yana sallah yana dan waye ga hu da ya ga waɗansu ma sun zo sun tsaya yana kallon in suka ce kuma ya rasa wannan ciniki yana yin sallah biya ba ko bai gaba ba kaga ba ku shi da aka yi kulle ya tafi masallaci ya salla cikin natsuwa shine abin da fi dacewa ko mutum ya kabbara sallah wurin da akwai hayaniya ta mutane kushuyinsa zai tafi ko mutum ya kabbara sallah ko da a gida ne rediyo na yi ko talabijin na yi hatta soya ɗin da muke bari a buɗe duk suna tafiya da kushu'inmu don kana sallah aka kira kowa ya kai sai kayi ne sai ka samu sai iskali wani ma daga nan sai ya rikice to kaga shi yasa ake cewa in za ka yi sallah ka sa waya ka silence zai taimaka maka kushuinka har ma wani malami mai wannan wuƙacin wuƙacin wuƙacin insani min aljinni wa shayatin yayi magana akan kushu a cikin sallah sai yake nuna cewa a wannan zamanin namu sai dai a hankali saboda abubuwan da ke karo da kushu'i a sallah sai riga sun mamaye al'umma wani ma ba kai ke yi ba kuna sallah wani kawai sai ya shigo da riga dai an yi rubutu bayanta kowa ya kai kamun ka gama sallar nan duka karanta abin da ke bayan shi kaga ya ja ma kushu'i amma kai ka ja wani ne ya ja maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama riga aka kawo masa mai zane yi sallah ɗaya da ita yana gama sallah ya shiga gida ya cire ya kawo ya kira wanda ya kawo mai riga ya ce da Allah canzo min da wannan rigar da wata wadda ba ta da zari ya ce fa inna ha alhaɗi fi salati alifan sallan nan ta ja min hankali lokacin da ina sallah riga wannan fa ta jikinsa ya je ya dawo unguwa ya zo ya iske Aisha ta yi ado a ɗakinta ta sa labule mai zane-zane ga sunan hada da wakai yi sallah ɗaya yana gama ya ce ya aisha amidi ni ƙira maki haza cire min wannan labulen laki ya ja mun hankali a sallah to yanzu ya muke sallah to shi ya ku kushu'i yana da muhimmanci a cikin sallah kuma yana cikin abubuwan da ke kawo lada a cikin sallah jan shi yana janye lada mai yawa kamar da za mu gani nan gaba to Allah ta'ala ya ba mu ikon kamantawa yanzu wani masallacin in ka shiga shi masallacin shi ne janye ma ku shi shi masallacin saboda abubuwan da aka yi na ado da kawata shi a ciki shi ya kawata masallaci waɗansu malamai suna ganin bai dace ba to amma shi masallacin yadda aka yi shi a kawata shi to kawai za ka yi ta kallo ne a cikin shi sai ta ja ba ku shuɗi ala wa haddasa ni an malikin an nafiyin an abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya'ti quba rakiban wa mashiyan imam malik ya karbo daga nafi'u nafi'u ya karbo daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ci yakan je ƙuba rakiban wani lokaci saman abin hawa wa mashiyan wani lokaci kuma yakan tafi da ƙafafuwansa a ƙasa kenan yakan tafi a ƙasa a ruwayar imamu muslim ya zo da wata ziyada cewa fa yusalli fihi raka'atayn idan yaje sai ya sallar nafila raka'a biyu a wurin saboda a Quba akwai masallaci wannan masallacin na Quba shine masallacin Juma'a na farko a duniyar musulunci domin manzon Allah bayan ya yi hijira kafin ya shiga Makka sai da ya tsaya wannan wuri Quba nan ya fara wannan masallaci sannan kuma an ce nan ya fara sallar juma'a sannan ya shiga madina da aka ta fuskar tarihin ginawa masallacin ƙuba ya ginawa masallacin manzan Allah sai daga baya bayan manzan Allah ya je madina sannan ya gina masallacin manzan Allah na madina sannan masallacin ƙuba ubangiji ta'ala ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani ya yi magana la masjid usisa ala taqwa malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa masallacin ƙuba ne kuma wannan masallaci yana nan har yanzu kuma yana daga cikin wuraren da in mutum ya je madina ake son ya je wurin ya ziyara kamar yadda manzan Allah yake zuwa shi ma ya je ya sallan nafila raka'a mun gane wannan hadisin na imam malik ce yakan je rakiban wa mashiyan yakan je a kafa yakan je a kan abin hawa to kaga mutum ko ya je a kafa ko ya je akan abin hawa akwai wani bawan Allah yana da kokari dattijo ne yana ji kusan duk shekara sai ya je aikin hajji a dai sanin da neman mashi a da ba san yanzu da abubuwa suke tsauri ba amma haɗu da shi a madina ya ce min shi zai tufa a ƙasa ne saboda yana son wannan sunna ta manzan Allah wani lokaci yakan je akan abin hawa wani lokaci kuma yakan tafi a ƙasa to na so in bi shi a ƙasan je sai ban samu haka ba to amma fa akwai nisa akwai nisa to idan mutum ya sami iko yana daga cikin wuraren da ake zuwa ba wani abin da ake yi a wurin kawai sallan nafila raka a biyu ake yi sai ka fito kuma ka taho قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن النعمان ابن مرة anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala ma tarawna fi sharibi was-sariqi waz-zani wa dhalika qabla an yunzala fihim qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala hunna fawahishu wa fihinna uqubatun wa aswa'u sariƙa sariqa alladhi yasriqu salatahu qalu wa kayfa yasriqu salatahu ya rasulullahi qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha imamu na maliku ya karbo daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karbo daga lu'man ibn murra al-ansari shi ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Wani hadisin kaga tun daga nan ya zama hadisi mursal domin Nu'man ibn Murra min tabi'i tabi'in yana daga cikin manyan tabi'ai amma ba sahabi bane ba al-askari yana cewa la suhbata lahu bai da sahabantaka Imam al-Bukhari zakarahu fi tabi'ina ya amince cikin at-tabi'ai Abu Hatim yace hadisuhu mursal in ya rawaito hadisi hadisi ne mursal abu umar imamun uh, uh, ibn uh, abubar al ya ce duk muwadda gaba ɗaya sun zo da wannan sira hadisi ne mursal a cikin muwadda duka to amma wannan hadisin abu sa'id al-hud afwan an ruwaito shi musnadan akwai ruwa da aka ruwato musnadan daga abu sai da al-kudiri radiyallahu anhu to ma'aiki sallallahu alaihi haka ita wannan ruwa ta cikin ba ta inganta ba ruwa ce mursala Numan ibn Murra ya ce annar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce ma tarawna fi sharibi was Sariki was zani ce me za ku ce game da mashayin giya da barawo da kuma mazinaci wa zalika qabla an yunzala fihim wannan kawai ya faru ne kafin a sabkar da hukuncinsu a alqur'ani kafin a ce ga abin da za a yi mazinaci ga abin da za a yi makaza ga abin da za a yi makaza kalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai sahabban da ke wurin suka ce Allah da manzansa ne suka sani ala sai manzon Allah ya ce kunna fawahish duka uku dinnan alfasha ne duka uku dinnan alfasha ne wa uqubatun sannan kuma akwai uquba a cikin su wa aswa'u sariqa sai manzon Allah ya ce amma ku sani mafi munin sata alladhi yasriqu salatahu shine wanda yayi sata a cikin sallarsa wanda yayi masallarsa sata yasiyarsa yayi makansa sata amma a cikin sallah yayi makansa sata sallah wanda yace sata da tafi muni qalu sai suka ce wa kaifa yasriqu salatahu ya mutun zai saci sallarsa ya rasulullahi ya manzan Allah qala sai manzan Allah yace la yutimmu ruku'aha yayi sallah ba tare da ya cika ruku'unta ba wala ha ba tare da ya cika sujadarta ba to wannan sata ce yake yi a cikin sallarsa ma'ana yana rage ma kanshi ladar sallar nan idan bai cika ruku'u idan bai cika sujjada a wani hadisi manzala ya ce waige a cikin sallah to sale ne mutum yake makansa to kun a cikin sallah ana son mutum ya cika ruku'unsa idan ya yi sujada kuma ana son ya cika sujadarsa duk wanda yake sallah baya cika ruku'u to wannan sallar sa ba ce ba wanda yake sallah bai cika sujada sallar sa ba ba da haka masu irin sallar nan da ake cewa sallar kotan kurciya ba su da sallah ba su da sallah wani cikin magabata ya ga wani yana sallah irin ta koton kurciya din nan sai ya gyara mashi ta ce ba haka ake sallah ba kaji kaji yadda ake sallah da ya gyara mashi sai ya ce kaci sa'a kaci sa'a ya ce da ba mu gamu na gyara maka ba da ka mutu kafin don ba ka sallah don wannan sallah ta ka ba sallah ba ce kamar yadda na ce wannan ruwaya ta cikin muwaɗa mursala ce amma ruwayar da aka aka wassala wadda ta zo daga abu sai da alkudiri kuma ya jingina ta zuwa ga Manzon Allah cewa aswan nasi sarika alladhi yasriqu saratuhu قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara zaka ana son mai sallah ya cika ruku ya cika da shi Na haka irin mutanen nan ba san da kotun kurciya kun ga wajibi ne a tashi tsaye a gyara mun sallah za ga mutum yana sallah kamar ba sallah ba kuma abin mamaki wani wuraren halli ma mai za ga irin wannan sallar suke musamman yanzu ga azumi na ya taho kaga an zo an yi sallar tarawi da isha'i da sallar tarawi din raka'a goma da shafa'i da wuturi ba raka'a sha bakwai kenan ba amma cikin minti goma cikin minti goma an gama kaga wannan ba sunna ba ce domin in kaga suna sallar za a ga abin da suke ma sun fitar da shi daga siffar sallah sun fitar da shi daga siffar sallah yan kawo ka shiga kasuwa yan kasuwa da yawa masu yin sallah a kasuwa ɗin da irin wannan sallar suke to da wannan mutum ya bari mana Allah ya so قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن أروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم Imam Malik ya karbo daga Hisham dan Urwa shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisin shi ma mursal ne domin hishamu ɗan urwa waye babansa urwa ɗan zubairu tabi'i ne ba sahabi bane ba amma sai yake ba mu labarin manzon Allah ya ce kaga akwai wanda aka yi aka tsallake da aka hadisin ya koma mursal kuma wannan inda jami'in ruwa tun marwayatan da aka suka ruwa shi da wannan irsalin sai dai ne imamul bukhari da imamun muslim da imamun abu dawud su ruwaito shi ta hanyar yahya ibn sa'id al an an lahi ibn umar an nafi'in an ibn umar annahu qala da aka hadisin a wannan ruwaya ta muwadda hadisi ne mursal amma akwai shi inda aka wasu shi bukhari da muslim da waɗansu malamai duk sun fitar da shi daga abdullahi ɗan umar ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum manzan Allah ya ce ku sanya wata daga cikin sallolinku fi buyutikum a cikin gidajenku me ya sanya aka ce aka yi wata sallah gida saboda rahama ta dinga sabka a gidan sannan wal bu'di adin riya da kuma nisantar riya da kuma nisantar riya to nan da aka ce ij'alu min salatikum abu umar kila yace annafilatu nafila ake nufi amma ya tafarilla ka zo masallaci kai wa kila almaktuba wasu malamai suka ce a tafarillan ma wata ka dinga yi a gida li ta'limil ahli hududus sala dan ka dinga koya ma iyalanka sallah a cikin gida sai kai yi zahar a gida su ga yadda ake wata rana sai kai la'asar wata rana sai kai maghrib wata rana sai kai isha'i sai zama to kana koya musu a cikin gida amma ne zance mafi rinjaye shine nafila ɗin ake nufi ita sallar farilla ka zo masallaci su in za ka koya musu sallah ba sai a cikin sallah ba in ma sai ka musu aikace ya halatta ka tashi ba sallar kake ba ka nuna musu yadda ake ruku ka nuna musu yadda ake sujjada ya halatta ko da ba a cikin sallah ba ne da aka cewa ku sanya wani kaso na sallolinku a gida ana nufin sallolin nafila ba a san a bar gida ba a yin sallah a cikinsa duk yadda za ka yi ƙoƙari sallolin sallolinka na nafila ka dinga sa a cikin gida magabata har masallacin cikin gida suke yi duk mai gida a gidansa za a ga akwai yadda suka ware ba a komai wurin sai sallah wani lokaci ma manzan Allah suke gayyatuwa su ya fara yi mun sallah a wurin sai su riƙi wurin wurin sallah da haka ya zama yana da kyau a gidanka a ce akwai inda kake tsayuwa kana sallah da an ganka wurin an san sallah kake wannan yana da kyau a gidanka ya to akwai haka amma kai ya to duk sallolin ka kwaso ka kawo masallaci shafa'i da wuturi masallaci rakatai alfajir masallaci arrawatin masallaci sallar farillan masallaci kai da ka koma gidanka ba haka salla sai dai kai wata ibada kila ko karatu alqur'ani to ba a san haka a ya zaman to kana raye gidan da wani sashe na sallolinka da nafila rakatai alfajir yi abinka a gida sannan sai ka tuwo masallaci sallar shafa'i da wuturi koda da da wuri kake yi ya ko koma gida ka yi da wurin a gida amma kar yi a masallaci tafi gida sai ka je ka yi a rawacin ɗin nan yi su a gida sannan sai ka tuwo masallaci to wannan ana son yin haka nan shi imamu malik ya tafi akan cewa duk sallar fila yin ta a gida ya fi nada in banda sallar tarawih ita ma ya ce ga wanda in bai zo masallaci ba masallaci zai samu zai samu in bai zo ba mutane suna yakin zuwa alhaji ne ya yi masallaci ƙowar gidan shi a hira ne ke zuwa wurinsa sai a cika masallacin to in ya ƙi fitowa me za su sai ga daga liman sai ladan sai mamu biyu ko uku to shi ya zuwan nan ya zo a yi sallar da shi a masallaci don masallaci ya cika amma wanda in ya zo masallaci ba a san ya zo ba in bai ki zuwa ba a san bai ki zuwa ba to ya ce ya tsaya gida ya sallar shi tafi lada na a liman bai zo masallaci ba ya sai ya san bai zo ba haka lada akwai dai mamu wanda za a ga shi da shi da babu shi duk ɗaya ne <laughs> a wajen yin sallah amma amma ya zo zai ƙara ma jama'a yawa amma dai a ce ina wani bai zo ba shi ba za a ce haka ba mana don bayanan ko da an san bayanan ba zai taɓa masallacin ba iyaka kawai za a ce an yi asarar mutum ɗaya cikin babu to irin wannan shi ma maliki ce ya tsaya gida ya sallar tarawin ba ya fi mun gane kaga wannan yana nuna mana muhimmancin yin sallah a cikin gidajenmu قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول إذا لم يستطيع المريض السجود أو ماء برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا إمامنا مالك يا كربو دغ نافع نافع يا كربو دغ عبد الله بن عمر cewa Abdullahi dan Umar kana ya uru yana cewa wani irin hadisi ne wannan <clears throat> mawquf ba mursal bane ba saboda ai ce daga manzon Allah ba ne da ya tsaya kanwa ya toye kan Abdullahi dan Umar bai daga shi zuwa ga zuwa ga manzon Allah ba sannan kuma wani abu wata farrada bihi malikun shi kada ya roto shi to da ka ba inda zamu samu wata hanya balle a gane ya ɗagu ko bai ɗagu ba zaka iya magana an tsaya na hadisi ne mawkufi abdullahi da umar yake cewa idan lam yastadi al marid sujuda idan mara lafiya bai iya sujada ya kai goshinsa sa ƙasa aw ma bi ra'sihi ima'an to sai dinga nuni da kansa yana ima'i wa lam yarfa ila jabhatihi shay'an ba a yadda ya ɗauko wani abu ya kawo goshin ba kamar wani sai ga an kawo mai dutse ko in bai iya sujada Idan zai sujada sai ya dauki dutsen sai ya sanya a goshinsa wani ko filo a ba a yadda ya dauki wani abu yana kawo goshinsa in ya ya sujada baya lafiya to ya kai goshinsa ƙasa sai in bai iyawa sai ya ima'i ima'i ne ishara da kansa idan zai ruku ya dan lankwasa sai ya dago in zai ce sujada sai ya fi lankwasawa akan ruku ne bambancin ruku sai da sujada don ba ya iya kai goshinsa ƙasa ya haka in baya lafiya ko wata lalura ta same shi قال وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن عبد الرحمن أن عبد الله ابن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا إمامنا مالك يا كرؤون ربيعة ibn abi abdurrahman anna abdullahi ibn umar yace abdullahi dan umar kana idza jaa al masjid in yazo masallaci wa qad sallan nasu yazo iske mutane sai riga sun yi sallah bada bi salati maktuba sai ya kabbara sallar farilla din nan wa lam yusalli qablaha shay'an bai wata sallar nafila kamun farilla din mun gane mana ya zo mun gane mun ce can baya ana rawatib ko biyu kafin azhar biyu bayan azhar to sai ka zo masallaci ka iske an gama sallah shin sai ka fara yin wannan rawatib din sannan ka zo da farillai ko kuwa sai aka ce abdullahi dan umar in ya je masallaci ya iske an yi sallah to yin rawatib din sai ya sallar farilla din kawai li'annahu ra'a al-bad'u bil fardi aula wasu malamai suka ce domin yana ganin a fara yin farilla shi ne ya fi dacewa baji shi kuma ya ce in daƙal waƙatu anil faridati yanayin haka ne idan lokaci ya ƙure lokaci ya tafi mun gane sai ya fara yin sallar farilla haka ya ce da aka shi baji ma ya tafi akan cewa in lokaci ya ƙure ma ba a shar'anta maka yin wata sallar nafila ba kai ne baka yi la'asar ba har rana ta kusa faɗuwa, to wace nafila za ka sai kai sauri kai sun da farin ɗin a samu ta shiga ita ba ku ko kuma ka tashi da safe gab da rana za ta fito wace nafila za ka yi ƙoƙari kai asuba kamar rana ta fito mun gane amma can baya mun karanta a hadisi manzo Allah sun yi rana a bacci da suke sai da ake yi alfajir sannan aka yi abin da sannan aka zo aka yi farin ladar so wannan fahimtar Abdullahi dan Umar ce shi yana ganin cewa in mutum ya makara to ya sallan nafila ya sallan la kawai ban nafila din قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه faradda rajulu kalaman faraja ilaihi abdullahi ibn umar faqala lahu idza sullima ala ahadikum wa huwa yusalli fala yatakallam wal yashir bi wal yashir bi imam malik ya karɓo daga nafi'u nafi'u yake ba mu labarin cewa abdullahi dan umar marra ala rajulin ya gita wani mutune wa huwa yusalli yana sallah fasallama sallama alaihi sai ya mai sallama sha Allah da Umar ya zo shi yana sallah sai ya ce mai assalamu alaikum fa radda rajulu kalaman to shi wannan ne sai ya ce wa alaikum salam yayi magana fara ja ilaihi abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya dawo wurin wannan mutum sai ya zauna sai da ya gama sallah fa qala lahu sai ya ce mashi idza sullima ala ahadikum wa huwa yusalli idan an ɗayan ku sallama alhalin yana sallah fala ya takallam kar ya magana biraddi salami ya mayar da sallama din mun gane li'annahu mufsidun lissala, domin idan yayi magana ya karba sallaman nan sallar shi ta lalace inda jumhurul ulama wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi kal a'immatul arba'a kamar maliku imamu kamar kamar kamar ahmad abu hanifa maliku shafi ahmad ibnu hanbal suna yi arba'a sun tafi cewa duk wanda aka yi musallama yana sallah ya mai mai da sallaman nan da gangan da magana sallar shi ta lalace saboda me yayi magana a cikin sallah shi kuma tarkul kalami a cikin sallah mine ne farilla ne wajibi ne to idan an mai sallama sai ce wal yushir bi yadihi sai dai ya ishara da hannunsa sai dai ya ishara da hannunsa mun gane da imamu katada da hasul basri da da'im da da'ifatu da wa ɗa'ifatun min tabi'in da waɗansu daga cikin tabi'ai su suna ganin ya juzu raddihi bi kalaman ya halatta wai raba ya mai da sallaman nan da magana mun gane a ala abu umar ajma'u ala annahu laysa alayhi an yusallima ala musalli shi abu umar ma yace to aiwa ma yace aiwa mai sallama mai salla sallama da haka tun farko kar a mai sallama waqtu lif waqtalafu fi jawazihi magana ba sai dai ya ishara da hannunsa ya nuna haka ko wani abu kamar haka nan cewa shi sallah yake قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاه فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليسل الصلاة التي نسيها sun yusalli ba da ha al'ukura imamu malik ya karbo daga nafi'u nafi'u ya karbo daga abdullahi da umar cewa abdullahi da umar kada ya kuli ya kasance yana cewa man nasiya salatan wanda ya manta da sallah falam yadkurha illa huwa ma'al imam bai tuna ba sai yana cikin sallah tare da liman kun gane misali mutum ne bai yi sallar ba sai ya manta sai da aka fara sallar isha'i yana cikin sallah yana bin liman sallar isha'i sai ya tuna shi fa bai yi magrib ba to ya zai yi sai abdullahi da umar ya ce fa'ida sallama imam abinda zai yi shi ne ya ci gaba da bin liman idan liman ya yi sallama falyusalli as-salatan lati nasiya sai tashi ya kawo sallar da ya manta summa yusalli ba'daha al-ukhra sannan kuma sai ya sallan nan wanda yake bi tare da liman kenan kamar idan sallar magharib ya manta sai ana cikin isha'i to ba zai yanke wannan isha'in ba sai ya ci gaba da bin liman sai liman yayi sallama to sai ya koma gefe sai ya kawo sallar maghrib inda da ake bin sa wannan sallar isha'i sai ya sake ta mun gani wannan shine abinda imam malik ya tafi a kansa wa bihada a in aimmatu salasa ha kuma malamai uku suka fada da Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik duk sun ce haka zai yi zai ba zai fice wannan sallar ba sannan in an gama sallar zai dama duka sallolin guda biyu da wanda ya manta da wannan mun gane shi kawai imamun shafi'i ya ce ci gaba da bin liman idan liman ya yi sallama sai ya rama wannan guda ɗaya in ji imamun shafi'i amma imam bali ya ce a wannan wurin shi ne malaman fiqh suke ce ma kurkukun liman kaga liman ya saka a cikin kurkuku bai da sallar shi ya san wannan sallar babu ita amma ko ba zai fita ba mun gane sai bari sai an gama sai ya sallar da ya manta sannan ya sallar da wannan wanda ya bi tare da liman na? wadda ya mi? wace? ya samu lada bana sai ana iya mai damu ita na fila ko wani abu kamar haka nan ya hmm, ba za a ce in ba lada ba sai ya ba tunda ba kamo shi za a yi ba <laughs> Allah samu dace akwai wuraren da malamai suke ce makurkukun liman wanda yana ɗaya daga cikin wuraren ko? wa alaikun salam mutum bai da eh. Hmm. Eh. a shi wannan fita zai shi wannan ba za a ce ya shiga kurkukun liman ba zai je ya tsarkin nan ya dawo in ba a gama sallah ba ya zo ya saci kabbara biyu in an gama kuma ya tashi wanda ke? Hmm. Hmm. to sallama aka yi mata eh hmm. babu laifin in ta yi ishara shi ne ce ai bin ishara ne babu laifin in ta yi ishara waɗansu malamai suna ganin ma ba gyaran murya za ta ba ko ana ganin ta taɓin nan shi za ta yi an karanta wancan makon cewa in wani abu ya faru wanda Allah ce mata su taɓi so babu laifi in te wannan taɓin don a fahimci halin da suna cikin 'yan ƙananan ayyukan da ba su ɓata sallah ayyuka ne na wajen sallah amma kuma an yi afuwa gare su ba su lalata sallah wa alaikum salam Hmm. to idan mutum yana sallan nafila sai aka fara kiran salla kunga idan ana kiran sallah ana son mutum ya maimaita abinda ladan yake faɗa, to ya zai yi ina abin da zai zai ci gaba da sallar shi ba zai maimaita abin da lalai yake faɗa ba ya faɗi a kansa da haka zai ci gaba da sa har sai ya gama da ne kamun ya kambara ne ya ga za a yi kiran sallah to nan ya kamata ya ɗan saurara a gama kiran sallah don ya bi wannan kiran sallah daga nan sai ya kambara. to amma wannan yana cimi ne sai aka zo a nan zai ci gaba da sa. idan ya ƙare ba a gama kiran sallah ba sai ya kama daga inda aka rage in kuma an gama shi kenan ya faɗi a wurinsa kamar wanda yana cikin banɗaki ne sai ya ji kiran sallah malamai suka ce ba zai maimaita ba saboda yana cikin banɗaki ne sai ya haƙuri su mazhabin malikiya suna da wata ƙa'ida sallah ko ta nafila ce in ka kabbara ta ce allahu akbar da kayi kabbara harama to yanzu a wurinsu a ƙa'idar su ta tashi daga nafila ta koma farilla yasa an ka fara sai ka ida ta ko azumin nafila ka ɗauka to da ka ɗauka an fara ya koma farilla yasa su a malikiya wanda ya haji azumin nafila sai ya raba shi saboda su a wurinsu farilla ne kun gane nan ya ai kun ga ce ba sunna bace ba in ka so rago da ka so rago kin sa don farilla a ka. da ragon nan zai mutu kamun ka yanka a lokacin sai ka so wani ka biya bashi saboda wannan ka'idar eh su abin da ke ka'idar su shine idan ka fara aiki ne ko da aikin nan na lafiya ne da ka fara shi to ya koma farilla a ka? saboda ake ka fara <laughs> na <laughs> sai a ta to san zuciya sai inda ce wahala ke za a aje ta <laughs> wai an ce wasu malamai sun yi mitin ban dai sani a da ba aka ce wasu mai da sadaki dubu ashirin to ai ba sai ba su yi mutum ba dama ana ma akwai magana ko babu dama batun rubo dinar shi ne mafi karancin sadaki mazhabin malikiya ne ko ba nassi ne suka dogara da shi ba kiyasi ne suka yi tun daga waɗansu shi can aka ga sai a koma can ko domin yanzu idan ka ce a biya wannan yanzu ya haura dubu ɗari ba yanzu Zaka zakka ta ya kai dubu ɗari ɓoye miliyan takwas shi sa waɗanda ke nisabin mutane sai karyewa yake da haka da yawan waɗanda suka yi zaka bara bana ba za su yi zaka ba su ma yanzu taimaka musu za a yi da zakkai da akwai da yawa wanda bara sun yi zaka, amma bana su ma an aka ba su sun cancanta a ba su suna ba bukata Allah ya kawo mana mafita su da haka wannan ishu na sadaki tun lokacin na je wani ɗaurin aure sai da aka gama har fara siya sai wani ya zo ya ce to ai wannan fa bai kai nisabi ba dole sai da aka sa angunan suka yi tofe suka cika ka gani a irin wannan kai baka ce to ai akwai wata mazhabar ba wanda su kuma ga abin da suka ce sai sai sai dangin amarya su ga za yi musu abin da amma aslan da ba shi sadaki ba a kayyade shi ta sama ba ko ta ƙasa da abin da aka bada a sadaki inda yana da fami yana da kima yara ce zama sadaki abin da kawai ba za a bayar a sadaki ba sai abin da yake haramu kamar a ba da alade sadaki kaga yana da kima amma kuma haramun ne ya cinsa a musulunci to ba za a karba ba ko a ba da giya sadaki amma in dai abin halal ne kuma yana da kima to ya halatta ya zama sadaki ma damar dai su masu daura ma diya aure da diya sun amince a zamanin manzon Allah wani ya zo ya ba da misilifas sadaki an karba wani ya zo aka ce mashi je ka samo sadaki ya je bai samu ba ya dawo manzala ce mashi kai ka je walau khataman min hadith. ko baƙin zobe na ƙarfe baƙin zobe na ƙarfe ba zinari ba tagulla ba azurfa ba ayon ka je ka kawo ka je ya je ko shi bai samu ba da ana kukan talauci ka daina kuka kai mai kuɗi ne an kwatanta ka da waɗansa? baƙin zobe bai jeje bai sabai da komai a duniyan nan wanda ana ce to kai ma za ma aka min alƙur'ani me ka da ce na alƙur'ani ya ce ya da sura kaza wa kaza sai na aura maka da wannan da koya mata shikenan sai zai koya mata shi da sadakin amma yanzu kaka zo ka ce ka haddace wani abu kai ba a baka kanin zai ke kokari ka zawo fari gusa Mm-hmm. Hmm. to akwai masu cewa haka to amma kaga kuma ya shigo da wani aiki yannin cikin sallah wanda kuma shi baya ciki shi kuma duk aikin da baya cikin sallah in aka shigo da shi sunan shi kalamun nasu. kamar yadda wani sahabi ya ake shawar ya ce alhamdulillah wanda ce wanda ya yi kalamun nasu magana ce kai ita sallah ana yin ta ba a magana to kaga yin dai wancan abin da muka ci ya ci gaba da sallar shi in ya gama akwai sauran kiran sallah ya bi inda ya samu in babu sauran an kare shi ke ya haƙuri ta faɗi a kansa mun gane allah shirya da mu to saura hadisi uku bari da babu ko قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن أمه واسي ابن حبان أنه قال كنت أسلي وعبد الله ابن عمر مسند زهره إلى جدار القبلة ولما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل الشق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تسلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك imam malik ya karbo daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karbo daga muhammad ibn muhammad ibn yahya ibn habbana an ammihi ya karbo daga amminsa shine wasi ibn habbana annahu qala yace yace kuntu usalli wa abdullahi ibn umar musnidun zaharahu ila jidaril qibla na kasance ina sallan nafila ina salla shi kuma abdullahi dan umar yana zaune ya jingina da bangon alƙibla kun gane abin da yake nufi da ya jingina da bangon alƙibla kamar yadda shugaban hizba ya zauna <laughs> kuma shi Ka <laughs> kaga ya da jikin bangon ƙibla to kamar haka abu da umar ya zauna shi kuma wannan yana nan yana sallah falan ba qadaitu salati yace da na ƙara sallata in sarabtu ilayhi sai na nufi inda abdullahi dan umar yake min qibli shiqqil aisari sai na juya ta gefen jikina na dama mun gane shi yana zaune nan shi kuma misali yana sallah nan wurin to da zai juya ya tafi inda yake sai juya ta hagunsa kamar kai ne kayan sallah in za ka tashi ka juya ka tafi ta yana kake juyawa ai ɗayan biyu ne ne ko ko ta dama ko ta hagu to shi sai juya ta hagunsa sai ya tafi inda yake faƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar ya ce mashi ma mana aka an tansarifa an yaminika me yasa baka juyo ta dama ba ala ƙuntu sai na ce ra'aituka fansarabtu ilayka kai na gani sai na yi wurinka qala abdullahi sai abdullahi yace fa innaka qad asabta kai daidai inna qa'ilan yaqulu wani mai magana yana cewa in sarif an yaminika wai yana cewa a juya ta dama in za a juya a juya ta dama sai yace fa idza kunta tusalli in kana sallah fansarif haisu shi'ita ka juya cin da inda ka sai su in shi'ita an yaminika wa in shi'ita an yasaraka an yasarika in kaga dama ka juya ta dama in kaga juya ka in kaga dama ka juya ta hagu biyayi qala wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi an rajul min al muhajirin lam yar bihi ba'san annahu sa'ala abdullah ibn amr ibn al asi a usalli fi atsalil ibili fa qala abdullahi la walakin salli fi murahil ganami imam malik ya karɓo daga Hishamu dan urwa an abihi shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa shine urwa ibn zubair an rajulin min muhajirina shi kuma ya karɓo daga wani mutum cikin muhajirai lam yara bihi yana ganin babu laifi a karɓa hadisinsa. annahu sala abdullahi ibn amr ibn al-asi cewa ya tambayi abdullahi dan amr dan asi sahabi ko dan sahabi aw salli fi aqdil ibli yace na yi sallah a garken raquma inda suke kwana mun gane ko kuma wurin shan ruwansu inda suke zuwa su sha ruwa wala batani? an ce su raƙuma ana kai su sha ruwa sau biyu in an kai su kiwo waɗansu kuma suka ce a'a garkensu ake nufi inda suke koma su kwanta a yi sallah a nan faƙala abdullahi sai abdullahi ce la a kar a yi sallah a nan walakin salli fi murahil galami sai dai kana iya yin sallah a garken awakai ko tumakai mun gane wanda akwai hadisi ingantacce wanda manzan Allah ya hana a salla a garken raƙuma amma ana iya yi a natu makai. Ala wa haddasa ni an malikin an ibini an sa’id ibin musayi an na hukala ma salatun yi su fi kulle raka’atin bin sun maƙala sa’idun hiyar magarib ila fatakka min ha wa kadhalika sunnatu salati kulluha imamu malik ya karɓo daga ibn shihab shine wa imamu zuhri ko muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'id ibn musayyib shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn musayyib babban malami a cikin tabi'ai ko yana cikin fuqaha us-sab'a sunan sunan kakansa hazlu shi sai ibn musa malami yana da sauri yana da kaushin hali yana da fushi sosai sai yake ba da labari cewa kakanshi shi ya gaya wa babansu shi kuma baban shi ya ba shi labari lokacin da ya zo wajen manzan Allah shi kakan na sunan shi hazlu sai manzan Allah ya ce mashi ma muka mai sunanka sai ya ce hazlu sai manzan Allah ya ce bal anta salu cewa wannan suna da yi ba hazmu na canza ma suna daga yau ka sahabi sai ya ce a manzan Allah abin man wannan suna ba ni san a canza min sunan da iyaye na suka samu amin Allah ce to shikenan wannan sunan haznu sai ya tasiri a kansu shi sai ne sai yake cewa tun daga wannan ranar duk ɗan gidansu zuriyar su gaba ɗaya kushi ke gare su sunan nan shi ya biyo su to sai da ibn musayyib yace annahu qala yace ma salatu yujlasu fi kulli raka'atin minha yace wata sallah ce Wanda duka rakawoyinta ake zama a tahiyya Mun fahimci tambayar shi almajiransa yake tambaya ku gaya min sallar da kowace ta ana zama a yi ta hiya. sallah azhar idan aka yi raka a ɗaya, miƙewa ake aiko ba a zaman hiya. sai a yi ta biyu sai a zauna a yi ta hiya. in aka yi ta uku ba a yin hiya miƙewa ake Haka sallah azhar a biyu ta raka a biyu ba ta tahiya sallan raka a farko ba a zama amma ta biyu ana zama ta uku ana zama sallar asuba ta farko ba a zama da aka ba wata sallah wanda za a ce duka da koyinta an zauna a yi tahiya sai sallah daya shine sai ibn musayyib ya tambaye almajiransa yace wace sallah ce wadda duka da koyinta ake zama a yi tahiya kama almajiran sun yi shiru ba su gano amsar ba sun maƙala sa'idun sai sa'id ibn musayyib ya ce hiyal maghrib ita ce sallar maghrib amma idza fatatka min harakatan raka'atu idan mamu ya rasa raka'a daya idan mamu ya rasa raka'a daya haka ne ko idan mamu ya zo liman yayi raka'a daya ya kabbara ya bi liman lokacin da liman zai yi raka'a ta biyu ita raka'a ta daya ce a wurin shi liman zai zauna ya tahiya shi ma zai zauna ya tahiya idan liman ya wannan tahiya ya miƙe zai kawo a daya mamu ma zai bi shi ma zai kawo wannan raka'a ta biyu ya zauna ya tahiya kun ga raka'a biyu ya yi tahiya idan liman ya sallama ya ta zai kawo a daya zai kawo ta in ya kawo ta tahiya zai yi kaga duka rakawoyin uku sun zama ne eh kowace ya mace ya. sai ce waka dalika sunnatu salati kulluha to haka duka sallolin sunnar salloli suke gabaki ɗaya. mun gane yuridu idza fata al-ma'mu min harakatun an yaqada idza qadaha li'annaha salati salatihi nan da ya ce to haka sunna take abinda yake nufi ba yana nufin duk sallah in an rasa raka daya duka rakoyinta ta hiya ake zama abinda yake nufi wancan mai sallan magrib wanda ya rasa raka daya idan ya miƙe ya kawo raka daya mai zai zauna yi A ta hiya zai yi ko to sai ce haka duk sallar wanda duk salloli gaba daya idan mutum ya rasa raka daya idan ya miƙe raka daya zai kawo zauna ya ta hiya shine abinda yake nufi idan mutum ya rasa raka a ɗaya a sallah azhar in liman ya sallama ya miƙe raka nawa zai kawo ɗaya zai kawo ya sallama in sallar maghrib ce haka in sallar isha'i ce haka in sallar asuba ce haka to shine abin da yake nufi wa kadhalika sunnatu salati kulluha haka sunna take a dukkan salloli cewa idan mutum ya rasa raka ɗaya, daya zai tashi ya kawo raka a dayan nan sai ya zauna ya tafiya. Allah sa mu dace su wannan babi ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babi na gaban sa abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lade na'am na'am hmm. hmm su sun san suna bin shi su wanda su a ah, naji amma dai su sun san suna bin shi ko shikenan sallah ta yi ka gane sallah ta yi amma a malikiya ba ka bin liman sai ya san shi liman ne domin su a malikiya ana intikali daga babu a koma liman Su don mutum ya zo fara sallar shi kadai sai wani ya zo ya bi shi to sai ya yi niyyar komawa liman daga mamu to kaga su sa sharaɗin sai ya sani hmm. eh. shi ne sai da ce maka ai su sun dai sun suna bin shigo to ai shi ke da sallah ta kudu a ba sai ya sani ba ta <laughs> gari to domin in ka ce haka yanzu kai kana kallon kana sallah ka san kowa na binka eh a ko wanda baka sai labarka wani baki ne yana can daga waje yana binka a'a misali ai cewa kai sai ya san suna bin shi shi ne sai ce kana yin sallah liman ya sallah bai san wani mamu ana bin shi ba to ka gani ka gaba liman ne ba sai ka san mamu na binka ka gane in ka je babban masallaci yanzu kawai masallacin harami ya za a liman ya ce ya san babin shi hmm? ko istiklafin akai mamun ya koma liman ba lalle ne san kowa na bin shi ba yanzu ana sallah masallaci mai yawa wani suna waje sai liman ya samu matsala sai ya nada wani wanda aka nada ba mamu bane ba yanzu in ya shiga sai ya san duk wanda ke bayan shi hmm? a'a ai bi tambayar da kai mun ce mun kai ni mutum ne ake bi sallah bai san ana bin shi ba ya sallar sai na ce maka in dai su ba mun sun san suna bin shi shikenan idan su ba ba san bin shi suke ba aka ga ba sallah <laughs> tabbatar da sun san ga wanda suke bi ai shikenan in yi sallama sai ce kai ni ban san guda biyu ba haka <laughs> gaba zai ce haka ba addini yana da sauƙi ka gane to Allah samu dace wa alaikum salam hmm. sai dai to mm. eh. sai su mai magana idan sai gaba ya ɗaga murya ba ka gaba fita za su yi ba sai su mai ishara yadda zai gada akwai wasu baya suna bin shi sai su gaba da daga ko ba haka ba duk da kunga kamar wani lokaci waɗansu malamai sun kawo wannan magana amma dai ba wata magana ce mai abin gaba amma dai tsarin haka ya kamata a ce idan mutum biyu suna sallah in na uku ya zo ya yake to ya sa shi ya ja wani eh shi ne na cewa ya sa shi jawo wani kaga a nan abinda wasu malamai suke cewa idan ya zo zai zo kawai inda liman zai gan shi ne idan liman ya gan shi to yanzu liman shi ke da zaɓi ko ya gaba ko ya ce su koma ba shi ne ya ce maka domin ka ga manzan Allah da yana sallah da wani yaro ya zo ina ya zo ya tsaya sai ya tsaya hagunsa sai manzo Allah ya kamo shi ya tawo da shi inda ya kamata a tsaya da wani yaron yanzu sai ya tsaya ɗayan gehen sai ya kama su biyu mai da su baya ashe liman shi ake ba zaɓi. to idan kuna sallah ku biyu sai wani na uku ya zo yana son ya jona to ba jawo ka zai yi ba ko kuma a tura liman gaba zai zo ya tsaya ɗayan gehen ne kaga liman zai ga wani ya tsaya to yanzu liman ko ya ji gaba ko ya masa haka ya masa ishara su koma baya Don ya yi musu ishara sai su dawo baya in kuma ya gaba to sai su gyara to ba su yi haka ɗin ba ba komai sallar da ya tayi. in ya jawo liman ɗin ko ya mai magana ya koma gaba sallar ta yi amma dai a tsarin haka ya kamata a ce an yi so idan wannan mamu suka zo suka jona bayan liman liman bai jin su bai san suna bayan shi ba sai yana sallar shi sai su yi mai ishara in bai jin ishara ba har magana suna yi muna nan bayan kawa gyaran sallah ne kuma zai share shi kenan Allah samu hmm. eh. eh ita la'asar ba a yin sallar nafila bayanta sai dai kafin a yi ta ana yi amma kamar yadda na ce ba ta cikin arrawacin masu ƙarfi ba ta da ƙarfi ba ta kai wancan na a zahar ƙarfi ba na a zahar akwai hadisan aisha aisha ta ce manzan allah bai taɓa barinsu ba so kaga suna da ƙarfi suna da muhimmanci amma na la'asar ƙarfinsu bai kai na a zahar ba amma yana yin kafin la'asar wani lokaci yana raka a biyu wani lokaci yana raka a kudu amma bayan la'asar baya nafila da haka bayan sallar nafila bayan la'asar sai magrib in rana ta faɗi kamun a kabbar sallar magrib to wani lokaci manzan Allah ya ce mutum yana iya sallar nafila ya ce sallu qablal magrib sallu qablal magrib sallu qablal magrib sai ce liman sha'a ga wanda ya so to wannan shi ne a ce da aka sanar asar ana yin sanar nafila kafinta amma ba a yi bayanta to a kira sanar na walaikun sa mm. to idan mutum ya shigo masallaci bai yi rawati ba bai yi tahiyatul masjid ba yana iya niyya biyu a matsayin guda ɗaya. to malaman da suke halatta hana aiki biyu da niyya ɗaya suna ba da damar ai haka malaman da kuma ba su yadda hana aiki biyu da niyya ɗaya ba su kuma ba su ba da damar ai haka ka gane ita tahiyatul masjid idan mutum ya shigo daidai lokacin da ana yin wata sallar nafila to ba lalle ne sai ya tahiyatul masjid ba idan yi wannan sallar to ta tsare matsayin tahiyatul masjid ka gane ta tsaya mashi matsayin haka kamar sallar harami ce idan ka zo haramin ka za ka yi harama da aikin hajji sai ka zo kai sai ana sallar farilla da kayata shi kenan ba sai kai waccan ta niyyar shiga aikin hajji ba in ka zo ne ba wata sallah ta farilla to sai kai yi nafila to haka ce yatin masjid da ka shigo masallaci sai ya zamanto za ka yi rawatib in kai wannan rawatib din ta tsaya maka matsayin wannan tahiyatul masjid ba ana ne kai tahiyatul masjid ba sannan kuma ka tashi ya kawo rawatib a sai ka yi ta za ta tsaya maka matsayin rawatib kuma matsayin tahiyatul masjid ɗinka wa alaikum salam yawwa yawwa ka gane fito kenan ne mm. in ka wuce a gida ka gaba za ka samu wannan iskalin warai da gaske haka ne to Allah ya sa dace a kira sallah ko